wa fawqa al-ardh vyote hivyo vinahitaji rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatuhu wasi'at kulla shay' na huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala imeenea kwenye kila kitu ibada Allah wa min dhimni rahmatillahi jalla jalaluhu ala ibadihi na miongoni mwa huruma ya Allah subhanahu juu ya waja wake ni rahmatu nuzuli al-amtar ni rahma ya utenemshwaji wa mvua kwa waja baada ya kuwa waja hao walikuwa katika ukame baada ya kuwa waja hao walikuwa wakihitajia mvua kwa ajili ya mazao yao baada ya waja kuwa na haja ya maji yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na utofauti wa miji na maeneo na nchi miji ambayo inahitajia mvua ni kinyume na miji isiyohitajia mvua watu waliosandwa na, na, na ukame ni tofauti na watu ambao wanaogelea katika matope ibadallah miongoni mwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ni uteremshwaji wa mvua kwa waja yaqulu maula jalla jalaluhu fi kitabi anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ya ayuha nnasu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه نتنبيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إني واتم وبدون مولا أمباي أمكم بين والذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم وأوم وليقوا قبل ينو إيلي مويسكم وغوطا الذي جعل لكم الأرض فراشا يا الله سبحانه دي أمباي أمي فاني قادلين أرضك ونتنديكم waanzala mina samai maa na akateremsha kutoka mbinguni maji allah subhana ameteremsha kutoka ndani ya mbingu ndani ya mbingu allah subhana akaiteremsha akateremsha maji maji yale yakawa ni yenye manfaa kwa ajili yenu lakini pia allah subhanahu wa taala kuthibitisha necma hii ya mvua neema ya maji yatokayo juu ya mawingu akasema kumwambia nabiyullahi nuh kumwelezea kisa cha nabiyullahi nuh aliposema nuhu faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nikawaambia watu wangu istaghfiru rabbakum muombeni msamaha mola wenu istaghfiru rabbakum muombeni msamaha mola wenu فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا matokeo ya nyinyi kukithirisha kumuomba msamaha Allah yursili samaa alaikum midrara atakufuatishieni kwa kuteremshieni maji wayumdidekum biamwalin wa banin na atakuzidishieni watoto wayumdidekum biamwalin wa banin mali zitazidi watoto watazidi ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا atakuwekeni mabustani mbalimbali mtakuwa na mashamba mengi yenye kustawi na kunawiri na mito mbalimbali itafurika maji maji ambayo mtayatumia kwenye maisha yenu ya kila siku na mtayatumia katika mazao yenu ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا مولا هشيما ينو هايبو تينا كمولا وينو مولا همو موشيمو تينا مولا مولا مولا همنا وتوليفو مولا هم رجي تينا مولا وينو داني آيهي الله سبحانه أنا ثبت شمانينو يا نبي الله نوحك وتواكي kwamba watu wakimrejea mola wao allah subhanahu wa taala yursil samaa alaykum midrara atafuatanisha kwenu nyinyi kwa kuwaletea mvua isiyokatika yenye manfaa kwenu nyinyi ya kuwazidishieni watoto mtazidishiwa mali mabustani yatakuwa ni yenye kunawiri na kupendeza maji yatafurika kwenye mito na mabahari mtaogelea mnavyotaka mtalima mnavyotaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonyesha nafasi na ubora na neema ya mvua ibadallah lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله نسيما أفرأيتم الماء الذي تشربون hivi mmeyatazama hayo maji mnayoyanywa mmeyatazama kwa umakini yale maji ambayo umeyanunua katika dumu lako la shilingi elfu moja au mia tano au glasi ambayo umeikingia unakunywa yale maji au mwenzako akakupa katika bomba yale maji afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun hivi mmeyatazama kwa umakini yale maji mnayoyanywa antum anzaltumuhu min almuzni hivi nyinyi ndio ambayo nyinyi ndio ambao mmeyateremsha kutoka mbinguni am nahnu lmunzilun au sisi ndio ambao tumeyateremsha hayo maji lau nashau jaalnahu ujaja lau tungelitaka sisi hayo maji tungeyafanya ni ya chumvi lau nashau jaalnahu ujajan tungelitaka sisi hayo maji mnayoyanywa nyinyi tungeyafanya yangelikuwa ni ya chumvi kwelikweli msingeweza kuyapeleka tena mdomoni msingeweza tena kukata viungo vyenu wala msingeweza kuyawekea katika viungo vyenu kwa ajili ya kupikia ibadallah jambo la mvua jambo la maji ni hayatun lilibadi uteremkaji wa maji ni uhai kwa wanadamu jamii watu vijiji nchi na mataifa yanahitajia maji yanahitajia mvua uwepo wetu katika hii ardhi miongoni mwa sababu za kuendelea sisi kuwepo ni uwepo wa maji katika ardhi wakulima wanayapata maisha yao kwa kupitia maji wanaendeleza maendeleo ya maisha yao kwa sababu ya maji wanatajirika wenye kutajirika kwa sababu ya maji mimi na wewe tunavaa nguo kwa sababu ya maji tunajistiri kwa sababu ya maji lakini sio hivyo tu tunaendesha ibada zetu mbalimbali kwa sababu ya maji falhayatu dairatun baina alma maisha haya yanazunguruka katika mizunguruko yake moja ya pointi kubwa sana ni jambo la maji sawasawa maji hayo yatakuwa tunsalu min samaa yanateremshwa kutoka mbinguni au tajri bil anhar au maji hayo yanatembea kwenye mito mbalimbali ni moja katika sababu kubwa za wanadamu kuendelea kuishi katika hii dunia Allah rabbil alamin na ndio maana wakawepo malaika wakubwa wanne wale mmoja katika hao malaika ni muwakkalun bin nabatat amepewa majukumu ya kuhuisha na kuleta uhai wa mimea yale maji yanayoteremka mbinguni pana kila tone moja malaika anateremka nalo anafahamu yale maji yanaingia kwenye ardhi kwa urefu gani na kwa umbali gani na malaika ambaye amepewa kazi ya kunawirisha na kukuza mimea anajua namna gani maji haya nitayagawa kwa mmea huu na kwa mmea ule biidhni rabbihi subhanahu wa taala enyi waja wa allah subhana kutokamana na umuhimu wa mvua kutokamana na umuhimu wa haya maji ambayo jamii baadhi ya watu yamekaa jamii imekaa inatafakari ni lini mvua hii itadondoka kwenye ardhi ni wakati gani maji haya yatadondoka kwenye ardhi kutokamana na maandalizi makubwa ya mashamba yangu kutokamana na mazao niliyoyaweka kwa ajili ya mvua ibadallah falinalam jamian inatupasa sote tufahamu ya kwamba anna nuzul al-amtari laha asbab uteremkaji wa mvua una sababu tufahamu hilo kama ilivyokuwa kwamba maji au mvua kuteremka ina sababu na kama inavyofahamika pia pia kuna mawani usuli lamtar pana vizuizi ambavyo vinazuia mvua isiteremke lakini vile vile pana sababu ambazo zikipatikana sababu hizo Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu almaa min almusli anateremsha maji kutoka mbinguni ibadallah enye waja wa allah subhanahu wa taala famin dhalikum lasbab miongoni mwa sababu za mvua kutiririka kwa wingi na sisi kuneemeka kupitia hayo maji ni taqwa llahi rabbil alamin ni jambo la kumcha allah subhanahu wa taala nyoyo zetu wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zikawa na hofu na Mola wake zikasimama katika mipaka ya Mola wake zikakemeka na yale ambayo Mola wake ameyataka mtu asiyakurubie na nyoyo hizo zikatenda yale ambayo Mola wake anayataka yatende fatakuwa Allah jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sababu kubwa sana lau watu watadumu nazo lau watu tadumu na sababu hii ni moja ya ushindi wa sisi kuogelea katika mvua watakwa Allah na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyolielezea wanawachuoni maana yake takwa Allah an yutaa Allah fala fala yunsa fala yusa atiiwe Allah subhanahu wala asiasiwe mtu amtii mola wake wala asimuasi asiende kinyume na maamrisho ya mola wake bali wa an fala yunsa na akumbukwe wala asisahauliwe uishi kwenye huli ulimwengu hali ukiwa unamkumbuka mola wako lahdhatuk maisha yako ya kila siku mapigo yako ya moyo kila siku yanakukumbusha kwamba wewe ni abdullah ni mja wa allah subhanahu wa ta'ala hivyo basi ukaanza kutembea ukaendelea kutembea katika njia ya kumkumbuka mola wako bila ya kumsahau taqwa hiyo ni taqwa ya kumwogopa allah wa an fala yukfar ashukuriwe allah subhana wala asikufuriwe kitendo cha wewe kupewa kitendo cha wewe kuneemeshwa kitendo cha wewe kufadhiliwa na allah mshukuru kwa hicho hicho alichokupa wala usimkufuru usimpinge Mola wako usivunje neema zake usizirushilie mali fadhila zake usikatae atao paji la Allah subhanahu usilikatae atakayeishi hivi fahadha taqiyun naqi huyu ni mchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala hamuasi Allah subhanahu hamsahau mola wake subhanahu wa taala wala hamkufuru mola wake subhanahu wa taala na miongoni mwa ushahidi wa wazi unaothibitisha ya kwamba taqwa allah ni sababu ya kuteremshwa maji qala maula jalla jalalu anasema allah subhanahu wa taala walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin min as والأرض ولكن كذبوا الله نسيمة لو وتوامجي وتمواميني الله سبحانه لو أن أهل ولو أن أهل القرى آمنوا لو وتوامجي وتوكيجي وتوانشي وتوطيف فلان آمنوا وكمواميني الله سبحانه وكوالي وكموامين واتقوا نوكموا قوف الله سبحانه وتعالى تقوى الله wakajawa na hofu katika vifua vyao wasimuasi wasimsahau wala wasimkufuru lafatahna alaihim barakatin min samaa tutawafungulia baraka nyingi kutoka mbinguni tutawafungulia kheri nyingi kutoka mbinguni hakuna atakayejutia wala hakuna yule atakayekuwa na tamani lini mvua itaanguka kwa sababu amesimama katika iman amesimama katika takwa Allah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun hawatakuwa na hofu wala watakuwa na huzuni kwa sababu wametekeleza sababu za kuteremshiwa mvua na Allah subhanahu wa ta'ala fa takwa Allah jambo la kumogopa Allah subhanahu fi sirrik wa alaniyatik mambo yako ya siri mambo yako ya dhahiri yaweke katika msingi wa kumwogopa Allah tunapoitekeleza sababu hii mwanaume na mwanamke mkubwa na mdogo sote kwa jamii vijana na wazee tukamcha Allah subhanahu wa ta'ala ni moja ya sababu nyepesi sana Allah anasema la fatahna alaihim barakatin minas samaa tutawafungulia baraka barakat hajasema barakatun kasema barakat maana yake ni mvua yenye kheri mvua yenye manufaa yule atakayelima muda wa kuwa ni taqii anamwogopa Allah huwa amin bila shaka alichokipanda hakiwezi kupotea alichokidumbukiza kwenye ardhi hakiwezi kupotea wala hakiwezi kumpa hasara kwa sababu amana wattaqa ameamini na amemcha Allah subhanahu wa ta'ala فالضد يظهر حسنه الضد fabididdiha tatabayasu al tunapoacha kumwamini Allah tunapoacha kumwogopa Allah subhanahu basi jambo la kufunguliwa baraka litakuwa ni dogo sana ibadallah wa min dhimni al na miongoni mwa sababu za kuteremshiwa mvua ni al ala dini dinillah ni kusimama imara katika dini ya Allah subhanahu biduni ijtihad bila ya kuyumba yumba bila ya kuwa na muda na baadhi ya muda kutokuwa na istiqama ni mtu kusimama imara katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala istiqama kama unavyoarifishwa na wachuoni kwamba istiqama tunawaan usimamaji imara upo wa sampuli mbili wa batina وباطنا بمعنى استقامة wa واستقامة dhahir ni mtu kuwa imara kisawasawa ndani na mtu kuwa imara nje ikiangaliwa hii istiqama ya ndani ya batin ni mtu kuwa kutokuwa na ghurur mtu asijihadaishe akajiona yeye amemaliza asiwe na ghurur asiwe na alujibu kujiona na kujifaharisha kwamba yeye ndio wa mwisho na yeye ndio wa mwanzo asiwe na kibr istiqama maana yake usio na kiburi istiqama usio na majionyesho kujiona istiqama usio na ihtiqari nnas usidharau watu istiqama ya ndani maana yake usio na husda usiwe na kijicho na miongoni mwa tabia mbalimbali za nyoyoni zenye kuharibu nyoyo lakini pia istiqamatu albatin wadhahir istiqama ya nje ni mtu kuwa na suratul arham mtu kuwa na kuunganisha udugu kuwatendea wema wazazi wake wawili kuwa na tabia njema kuwa mkweli kwenye kauli kuwa mkweli kwenye biashara zake na awe mkweli pamoja na mola wake subhanahu wa taala istiqamatu aldhahir kusimamisha sala kutoa zakaa kufunga ramadhan na kuwa ni kijana au ni mtu ambaye unajipamba na tabia zinazomridhisha allah subhanahu wa taala الله تبارك وتعالى أنا تنبيه داني قرآن وأن لو استقاموا على الطريقة لو وتسماما كتك نجيه كسوا ساوا لأسقيناهم ماء غدقا لو وتسماما كتك نجيه كسوا ساوا وتقوى ومسيما كتك طاع يا الله سبحانه وتعالى لأسقيناهم ماء غدقا tutawanyosheleza maji mengi mno tutawapa mvua nyingi mno yenye manufaa muda wa kuwa wao ni mustaqimuna ala dinihim wamesimama katika dini yao masikio yao haya hayasikii isipokuwa lilokuwa la halali macho yao haya hayatazami isipokuwa lile lenye kumridhisha Allah mikono yao hii haishiki isipokuwa lile analolitaka Allah bali miguu yao haiwepeleki katika maasiya la, am, la amri ma hawaitukafi liribatin wala hamalatni nahwa fahishati rijli istiqamatu fi ddin walistiqamatu fi lhayati kulli kuwa na msimamo kwenye maisha yote nyumbani kwako pawe na istiqama nyumba isimame katika taa mkeo wake zako watoto wote wasiome hivi ni moja ya sababu ya sisi kuletewa mvua nyingi sana wa alla istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن وجوى الله سبحانه وتعالى فمن ضمن الأسباب ميونغوني mwa sababu kubwa za sisi kuneemeka katika neema hii ni jambo la takthiru sadaqat ni watu kuthirisha kutoa sadaka ni watu kuwa tayari kujitolea mali zao na nafsi zao na wakati wao liajili dini kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala Mola wetu subhanahu wa ta'ala amewaita waumini kwenye Qur'ani kwa aya mbalimbali na kuwahimiza juu ya jambo la kutoa mali zao bali pia ametangaza kuwa ni biashara iliyokuwa na mafanikio hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim allah subhanahu wa ta'ala ameeneza ndani ya qurani aya mbalimbali zinazoonyesha ya kwamba mali aliyonayo mja mali aliyonayo mtu yeye amekuwa ni msimamizi lakini mmiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika suratul hadid wa antum mustakhlafina fihi na hali ya kuwa nyinyi ni wasimamizi katika hiyo mali mwanadamu ambaye katika mali aliyoruzukiwa na Allah subhana akatenga mafungu mbalimbali akajiwekeza kwa akajiwekeza huko akhera akafanya hivyo mmoja na wakafanya hivyo watu watatu kumi na wengineo tukawa sisi kila mmoja wetu katika maisha yake anatambua ulazima wa kutoa sadaka sio mpaka aletewe aya na hadithi mbalimbali bali moyo wake umekuwa tayari kujitolea kile ambacho kidogo alichomruzuku nacho Allah subhanahu wa ta'ala kitendo hichi enyi waja wa Allah tukijua haki hizi sisi sote kwa ujumla wetu na kila mmoja akaikusuru nafsi yake akaubana moyo wake akatoa kile kile kidogo akakigawa anavyoweza kukigawa basi ni moja ya sababu ya sisi kuletewa mvua na kuletewa maji ambayo yataendeleza uhai wa maisha yetu enye waja wa Allah subhana jaa fi sunani min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal Abdullah ibn Umar anasema aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alituijia sisi mtume wa Allah alayhi salatu wasalam akatuambia maneno mengi sana katika hayo maneno alituambia mtume sallallahu alaihi wasallam walam yamna'u zakata amwalihim na watu hawatoacha kutoa zaka za mali zao walam yamna'u zakata amwalihim na watu hawatozuia kutoa mali katika zaka mali zao walizo nazo wakazuia ikifikia hivyo watu wakaacha kutoa zakaa na imetajwa zakaa kwa sababu ya ukubwa wake lakini inaingia sadakati ndogo zinaingia mali za kujitolea mbalimbali zawadi mbalimbali kheri mbalimbali ambazo mtu anazitoa zote zinaingia kwenye neno la zakaa walam yamna'u zakata amwalihim na hawakuzuia saka katika mali zao yani jamii ikifikia kwamba mtu ana vigezo vyote vya kutoa zakaa mashamba aliyo nayo lakini zakaa hatoi mali aliyo nayo yeye zaka hatoi na anaona ni katika wanaostahiki kupewa zakaa na hali ya kuwa hesabu ikipigwa anaonekana ni katika watu wanaostahiki kutoa zaka yake lakini akazuia yeye na yule mwingine anayekula naye akazuia akawa hataki kutoa zakaa katika mali yake mtume anasema walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-samaa malipo yake isipokuwa watazuiliwa matone kutoka mbinguni tone la maji halitoweza kudondoka kwenye hiyo ardhi kwa sababu kuna kundi la watu limeibana mali yake limeona ya kwamba litakapozikwa litakapoingizwa katika kaburi litaingia na mali zake kuna kundi kubwa la watu halitaki kujitolea mali walizopewa na allah ولم يمنعوا amwali illa إلا منعوا min as-samaa isipokuwa malipo yake sasa watu watazuiliwa na tone la maji kutoka mbinguni hakuna mvua itakaodondoka kwenye ardhi hii kwa sababu tuna mabukhala kwa sababu kuna watu ambao wanaona kila siku wao hawana kuna watu wana binafsi wa nafsi wanajinyima mpaka nafsi zao wenyewe wakitambua ya kwamba ile mali anayoitoa ile sadaka anayoitoa si kwa ajili ya mtu mwingine bali kwa ajili yake yeye lakini likapatikana kundi hilo mtume anasema illa muni'u alqatra min as-sama kisha mtume akasema walaula albahaimu la umtiru na lau sio kupatikana wanyama lam yumtaru wasingeletewa mvua hata kidogo kitendo cha kupatikana wanyama sawa sawa wanaoishi maporini au tunaoishi nayo kwenye jamii zetu kitendo cha kupatikana wanyama ndiyo sababu ya sisi kupata mvua hata kama ni kwa uchache walaula albahaimu lam yumtaru rahmatun min Allah hii ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake enyi waja wa Allah subhana sababu kubwa miongoni mwa sababu za sisi kupata mvua ni sisi kukithirisha kutoa sadaka lakini sababu ya mwisho ibada ibadallah ni at-taubatu wal istighfar allujuu ila Allah kurejea kwa Allah subhana kutubia kwa Mola wetu kumuomba msamaha sisi wote ni wakosaji tunafanya madhambi makubwa sana tunamkosea sana Mola wetu bali wengine katika sisi iadha billah kwenye kutafuta kwao riziki za hayo hayo maji na mvua yushirikuna billahi tabaraka wa taala wanafanya kafara mbalimbali wanaleta kila aina za uchawi wanarogana kwa sababu ya mashamba wanafanyiana aina mbalimbali za uchawi kwenye mali na mazao yanayokuwa bali wanafikia mpaka wengine kupigana wanafikia wengine mpaka wanauana wanafikia wengine mpaka wanakatana udugu kwa sababu ya mali ambayo mali hiyo chanzo chake ni rahmatullahi ilaihim ni huruma ya allah kwa wao kuwateremshia wao mvua na malaika wale kuyalea yale maji na kuulea ule mmea mpaka unakuwa lakini huku wanadamu wamefikia kurogana kufanyana kuwa machizi kuwekeana dawa kwenye mipaka ya mashamba kuwekeana dawa kwenye kila eneo ambalo mtu anahisi hapa mwenzangu naye atapata nyoyo zimebadilika nafsi zimekuwa ngumu huruma imepotea mapenzi yamepotea kukumbuka akhera kumeisha ni ubora ya bora mpatile mbali afilie mbali huko mimi nipate mali amwalan haila wewe ni msimamizi wa mali hiyo tu abdallah sio mali yako hiyo wa antum mustakhlafina fi hali ya aliyakuwa ni wasimamizi katika hiyo mali moja ya milango mikubwa ni at-taubatu wal-aubatu warujuu ila Allah wal-istighfar ni sisi kukithirisha kumuomba msamaha Allah kwa hayo makosa tuliyoyafanya huko nyuma kwa madhambi tuliyoyatenda huko nyuma ya kuwaroga wenzetu kuwadhuru wenzetu kwa sababu ya mali mali ambayo kama nilivyosema ibadallah na haya anayathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an faqultu استغفروا ربكم innahu kana ghafara Nuhu aliwaambia watu wake muombeeni msamaha Mola wenu naye ni mwingi wa kusamehe mkifanya hivyo yurusili samaa alaikum midrara atafuatanisha maji kutoka mbinguni kwa wingi mno mtapata maji yenye kukidhi haja yenu الله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا مناكني ماجي يكفوتانا كلنغانا نمسيم نمنا يريف منا يا موكا هو نوم سيم وكليم الله نقول تاني هو نمسيم وكذا الله نقول هيكشي yursili samaa alaikum midara sio maana yake na maji mengi yanajaa kwenye mashamba na kukudhuruni na kuyaharibu mazao la yursili samaa alaikum midrara midrara maana yake ni maji yenye kufuatana na kulingana na misimu iliyopo ya mwaka pale ambapo tumefanya istighfar hebu tazama tokea ulikotoka mpaka umefika msikitini umeomba istighfari kwa Allah mara ngapi umeweza kumwomba msamaha mola wako mara ngapi kumwambia tu ewe allah rabbi ghafirli allahumma ghafirli watuba alayya innaka anta alghafur rahim ewe mola wangu nisamehe madhambi yangu ewe mola wangu nisamehe makosa yangu sote sisi tunakubali ni wakosaji tunamuasi mola wetu hakuna anayeweza kulipinga hili sote sisi ni dhawi lkusur ni watu tuna mapungufu ya kupitiliza njia pekee kwetu sisi ya kutuletea mafanikio makubwa ya kuneemeka kwenye dunia yetu na kuneemeka akhira yetu ni ataubatu walaubatu warujuu walistighfar ni kumwomba allah subhanahu wa taala msamaha na ni maneno machache tu astaghfirullah astaghfirullah ni maneno machache tu kumwomba allah subhanahu wa taala na haya maneno ya nuhu alaihi salam yanatafsirika kwa dhahir kwa mafanikio ya kupata mvua na maji lakini wakati huo huo ni maneno yanatafsirika kwa maana anayekithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha anayekithirisha kujirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mola wake anamfungulia mambo mengi sana anamkunjulia kila mahala penye ukwazo kila mahala penye ugumu kila mahala ambapo pana hatari ya yeye kudhurika lakini alipokuwa anafanya istighfar Allah subhanahu anamuondoshia yote hayo ndio maana Allah akasema katika suratu al-anfal wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun muda wa Muhammad upo hai siwezi kuadhibu watu na muda wa kuwa kuna watu wanafanya istighfar wanaomba toba kwa mola wao wanaomba msamaha kwa mola wao wama kana llahu muadhibahum wahum yastaghfirun muda wa kuwa wanamwomba allah msamaha allah hawezi kuwateremshia adhabu manake hawawezi allah subhana akawateremshia magumu akawapa matatizo akawaletea kila aina ya mitihani muda wa kuwa yastaghfiruna allah jambo la kumwomba allah subhanahu wa taala msamaha ni jambo adhim na linahitaji wasaa mpana wa kulifafanua ili kila mmoja wetu aone uzito wa kuomba msamaha uzito wa kuomba toba kujirejesha kwa allah subhanahu wa taala نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فقهنا في دينك اللهم فقهنا في دينك اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء وسمعة ونعوذ ونعوذ بك من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين